hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala lalu beliau mengatakan amma ba'd sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan yang pertama kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami dan kepada kita sekalian untuk mengadakan pertemuan ini yang mengumpulkan aku dengan saudara-saudaraku di masjid ini masjid yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada para pengurusnya agar Allah Azza wa Jalla membimbing mereka dan mengarahkan mereka untuk mengamalkan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan hidayah yang baik di negeri ini negeri yang sama kita cintai demikian pula aku juga berterima kasih kepada saudaraku imam masjid ini dengan ucapan syukur yang banyak kepada beliau atas baiknya beliau di dalam memberi jamuan ini dan kepercayaan beliau kepada kami Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau amalkan berada dalam timbangan kebaikannya. الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه الكلمة من أهم المواضيع التي ينبغي على كل مسلم أن يقف عنده وأن يحرص الحرص الشديد لمعرفة الحق فيه وهذا لنعلم أن الله تبارك وتعالى هو من امرنا بالحذر من شر الشيطان وباتخاذه عدوا قال جل وعلا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يامر حزبه ليكونوا من اصحاب السعير topik pembahasan yang menjadi pilihan oleh saudara-saudara kalian dalam penyampaian kalimat di malam hari ini termasuk di antara topik yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh setiap muslim agar kemudian dia senantiasa memahaminya dan bersemangat dengan semangat yang keras untuk berupaya mengenal kebenaran dan hendaknya kita mengetahui bahawa Allah Jalla wa'ala dialah yang memerintahkan kita untuk berhati-hati dari kejahatan syaitan dari tipu daya syaitan syaitan dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian maka hendaknya kalian menjadikannya sebagai musuh sesungguhnya syaitan itu mengajak kelompoknya agar mereka seluruhnya menjadi penghuni neraka jahanam. عداوة الشيطان للإنسان بدأت منذ أن خلق الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام وأمر من في السماء أن يسجدوا له فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين بدأ بما بدأت بمعصيته لربه في عدم السجود الذي أمره به ربه تبارك وتعالى ثم أعلن هذه العداوة بأن أخذ العهد على الله بإغوائه وبإفساده قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين permusuhan syaitan terhadap manusia itu telah dimulai semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita yang pertama, nenek moyang kita yaitu Adam alaihi salam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit agar mereka sujud kepada Adam maka seluruh para malaikat pun sujud kecuali iblis dia enggan untuk sujud bersama dengan hamba-hamba Allah yang sujud maka dia pun memulai dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menampakkan sikap keengganannya untuk sujud kepada seorang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sujud kepadanya lalu kemudian setelah itu dia pun mengumumkan permusuhan ini dia telah mengambil perjanjiannya di hadapan Allah bahwa dia akan terus melakukan penyimpangan dan akan terus melakukan pengerusakan dalam firman Allah Azza wa Jalla disebutkan fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin maka demi keagunganmu sesungguhnya aku pasti akan membuat mereka menyimpang seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas. Qala syaitan كذلك فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أقسم إبليس على أنه يقعد للإنسان يقعد له في صراطه أو على صراطه المستقيم الذي أمره به ربه تبارك وتعالى الله جل وعلا تعبدنا بالاستقامة على هذا الصراط واتباعه قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه امرنا باتباعه الا ان الشيطان يريد ان يسعى ويجتهد لصدنا عنه لصدنا عن سبيل ربنا تبارك وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه السبل وضحها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها لامته بيانا شافيا حيث انه خط خطا مستقيما لاصحابه وجعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا صغيرة كثيرة ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل عن تلك الخطوط الصغيرة على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله sebagaimana syaitan juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ughwiyannahum ajma'in thumma la من بين أيديهم ومن خلفهم فب... نعم فبعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Allah Jalla wa'ala menyebutkan apa yang dikatakan oleh syaitan dia mengatakan sebagaimana telah engkau telah membuat aku menyimpang maka aku akan duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka demikian pula dari belakang mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka sehingga engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka iblis telah bersumpah bahwa dia akan duduk, dia akan menanti di hadapan jalan Allah yang lurus untuk menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan senantiasa istiqamah di atas jalannya yang lurus dan untuk senantiasa mengikuti jalan tersebut dalam firmannya Allah Azza wa Jal menjelaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka hendaknya kalian mengikuti jalan itu maka Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya hanya hanya saja syaitan dia juga berupaya untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala Allah Jalla wa Ala menerangkan di dalam ayat ini wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka hendaknya kalian mengikutinya dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala maka jalan-jalan ini jalan-jalan syaitan ini yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika menggaris satu garis yang lurus di hadapan para sahabatnya. Kemudian di samping kanan dan kiri garis yang lurus itu beliau membuat garis-garis yang banyak yang kecil. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan garis yang lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Adapun jalan-jalan yang sebelah kanan dan kiri ini ini adalah merupakan jalan-jalan yang menyimpang yang tidaklah satu pun dari jalan tersebut melainkan di sana ada syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk memasuki jalan tersebut kemudian setelah itu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ini sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka hendaknya kalian mengikutinya dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan yang menyebabkan kalian berpecah dan menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي دينك الواضح صراطك المستقيم أي دينك الواضح وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك هو كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو الإسلام وقال مجاهد إمام المفسرين من التابعين هو الحق وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها فصراط الله المستقيم هو دينه الواضح الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الإسلام وهو الإسلام دين الحق فهذا معنى قوله لأقعدن لك صراط لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني يترصد الشيطان بالإنسان لصرفه عن طاعة ربه تبارك وتعالى قال ثم لآتينهم من بين أيديهم قال ابن عباس من بين أيديهم أي من قبل دنياهم يأتيهم من قبل الدنيا لأن الشيطان غوايته بالشبهات والشهوات بهذا يفتن الناس وهذه هي حبائله التي يصد بها الناس عن سبيل الله ياتيهم من جانب الشهوات ليوقعهم في معصيه ربهم وليصرفهم عن طاعته وعبادته يتركون الصلاه التي اوجبها عليهم انغماسا في الشهوات انغماسا في الشهوات لاجل شهوه من هذه الشهوات يضيع الواحد منهم صلاته وعبادته وذكره لربه جل وعلا الله سبحانه وتعالى taala menyebutkan tentang apa yang dikatakan oleh syaitan la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim aku akan duduk untuk memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus telah diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang makna jalan yang lurus itu kata beliau yang dimaksud adalah agamamu yang jelas agama Allah yang jelas dan terang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ketika beliau menjelaskan makna jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala kitabullah adalah Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Jabir radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan makna jalan yang lurus adalah Islam. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in beliau mengatakan yang dimaksud jalan yang lurus adalah kebenaran dan setiap penafsiran-penafsiran ini tidaklah kontradiksi antara satu dengan yang lain sebab jalan Allah mencakup semua itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus adalah agamanya yang jelas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang lurus itulah kitabullah Al-Qur'anul Karim yang tidak ada kebatilan padanya dari segala sisi dan jalan yang lurus itulah Islam itulah agama yang hak maka ini adalah merupakan makna yang benar lalu kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut bahawa syaitan akan berjaga-jaga. Dia akan senantiasa duduk. Apabila ada yang hendak berjalan di atas jalan Allah yang lurus, maka syaitan pun memalingkannya dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim." Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan makna syaitan mendatangi manusia dari hadapannya kata beliau maksudnya min qibali dunyahum syaitan akan menggoda mereka dari sisi dunia mereka sebab syaitan di dalam menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya mereka menyesatkan dengan cara memberi syubhat dan memberi syahwat dengan cara yang seperti inilah dia berhasil memfitnah manusia. Inilah yang merupakan senjata syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana syaitan datang dari sisi syahwat. Di mana dia akan menggoda manusia agar mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala Mereka meninggalkan salat lalu mereka terlena dengan perbuatan-perbuatan syahwat yang mereka terjatuh ke dalamnya yang menyebabkan seorang meninggalkan ibadah. Dia meninggalkan salat, dia meninggalkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. وهذا الذي فسره نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها قعد لابن آدم من جميع طرقه كما قال الله جل وعلا عن أيمانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هذا لأجل إغوائهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى ولهذا وجب على المسلم عملا بقول ربه جل وعلا واخذا بامره تبارك وتعالى في اتخاذ هذا الشيطان عدو يجب عليه ان يحصن نفسه من شره يحصن نفسه بما امره ربه جل وعلا وبينه له نبيه عليه الصلاه والسلام maka inilah yang diterangkan pula oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah sahih diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda inna syaitana qa'ada libni adam li liatruqihi kulliha sesungguhnya syaitan itu akan duduk untuk memalingkan manusia dari jalan Allah di mana dia duduk pada seluruh jalan-jalan yang dilalui oleh manusia tersebut. Hal ini persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika menyebutkan tentang sumpah syaitan bahwa syaitan akan memalingkan manusia dan akan duduk untuk memalingkan mereka di mana dia datang dari hadapan mereka dari belakang mereka dari sebelah kanan mereka demikian pula dari sebelah kiri mereka ini disebabkan karena ini disebabkan karena tekad yang kuat yang dilakukan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim agar menjadikan syaitan itu sebagai musuhnya. Menjadikan syaitan sebagai musuh baginya sehingga wajib bagi dia untuk menjaga dirinya dan membentengi dirinya dari berbagai macam kejahatan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diterangkan pula oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam.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 Dan aku juga telah menjanjikan sesuatu kepada kalian. Lalu kemudian aku membuat kalian melanggar perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sesungguhnya aku tidak mampu menguasai kalian. Melainkan aku hanya mengajak kalian kepada jalanku lalu kemudian kalian pun memenuhi panggilanku tersebut maka jangan kalian mencela aku dan celalah diri-diri kalian sendiri aku tidak mampu memberi pertolongan kepada kalian sebagaimana kalian juga tidak mampu memberikan pertolongan kepadaku ini adalah ucapan syaitan kepada para pengikutnya pada hari kiamat nanti di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengajak hamba-hambanya mengajak seluruh makhluknya untuk beribadah kepadanya maka di antara manusia ada yang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa mengutus para rasul lalu ada yang mengikuti dan memenuhi ajakan mereka sampai kepada nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jin dan manusia. Lalu kemudian di antara mereka ada yang menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka disebut ummatud da'wah yaitu umat yang diajak untuk memasuki jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan Islam. Dan di antara mereka ada yang memenuhi ajakan Rasul namun tidaklah yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan sangat sedikit jumlahnya dan mereka yang mengikuti ajakan Nabi disebut sebagai ummatul ijabah yaitu umat yang memenuhi panggilan dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi pada hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan nasib-nasib dari setiap hambanya maka syaitan pun berdiri berkhutbah di hadapan para pengikutnya di dalam neraka jahannam. لا ينبغي أن يظن المسلم أن هذا العدو هو الذي يراه من حيث لا يراه هو كما وصفه كما وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بل إن الشيطان يكون من الإنس كما يكون من الجن كما قال ربنا تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا خلاصة أقول إخواني عملا بقول ربنا تبارك وتعالى يجب علينا أن نواجه هذا العدو بالسلاح الايماني ان نواجهه بالاستعاذه منه ان نواجهه ان نواجهه بتلاوه القران ان نواجهه بذكر الله جل وعلا فمن كان ذاكرا لله فهو في حرز من الشيطان اي في حمايه منه في حصن حصين بالمداومة على الوضوء والطهارة بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها بالمحافظة على مجالس الذكر بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار بهذه الأمور يمكننا أن نتجنب شر هذا الشيطان ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب الذين لا يقدرون على الزواج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بمعنى حماية يحميه من شر وساوس الشيطان لأنه لقمة سائغة للشيطان شهوته قوية وما يدفع عنه هذا الشر ربما ضعيف ضعيف في إيمانه وضعيف في استقامته والتزامه نسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإخواني مصائد الشيطان كلها وفي هذا الباب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله صنف كتابا عظيما بديعا في بابه وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان كتاب عظيم صلى الله عز وجل أن يوفق إخواني لمدارسته فيما بينهم أو تدريسه لإخوانهم فإن فيه النفع والفائدة الكبيرة أسأل الله أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه و أن يجمعنا بكم كما جمعنا في الدنيا على طاعته وذكره أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبارك الله فيكم جميعا Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berbaik sangka kepada syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu akan terus mengawasi karena dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihatnya. Sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan itu dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Bahkan sesungguhnya syaitan itu sebagaimana dia datang dari jenis jin maka dia juga berasal dari jenis manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman Syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang saling bahu membahu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan ucapan-ucapan manis yang menipu maka ringkasannya adalah aku ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku sebagai bentuk amalan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wajib bagi kita semua untuk menghadapi musuh ini yaitu syaitan dengan senjata iman dengan senjata berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah maka sesungguhnya dia telah membuat benteng yang kokoh yang dapat menjaga dirinya dari jeratan syaitan Demikian pula senantiasa menjaga dan memelihara wudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Memelihara salat, bersahabat dengan orang-orang yang baik dan menjauhi persahabatan dengan orang-orang yang buruk yang dapat menyeret seseorang ke dalam kejelekan. Maka perkara-perkara yang seperti inilah yang wajib bagi kita untuk saling mengingatkan di mana kita berupaya untuk menjauhi syaitan dan keburukan-keburukan syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para pemuda yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Kata Rasulullah, "Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu ja'." Barang siapa yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa karena hal itu akan menjadi benteng dan tameng baginya untuk terjatuh ke dalam tipu daya dan waswas syaitan maka syaitan itu adalah makhluk yang akan menyebabkan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian engkau diberi sesuap dari suapan syaitan yang menyebabkan engkau terjatuh ke dalam jeratannya sehingga hendaknya engkau senantiasa berupaya untuk menjauhkan diri darinya dan disebabkan karena ke kelemahan iman pada diri seseorang yang dapat menyebabkan dia terjatuh pula ke dalam jeratan syaitan maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai jeratan-jeratan dan tipu daya syaitan dan dalam permasalahan ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menulis sebuah kitab yang berjudul Ighathatul Lahfan min Masayidi Asyaitan dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada saudara-saudaraku untuk bisa membaca dan mempelajari kitab ini karena di dalamnya banyak sekali manfaatnya dan faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kami dan kalian di dalam kehidupan akhirat di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun dikumpulkan di akhirat bersama para nabi para siddiq para syuhada dan orang-orang yang saleh dan mereka adalah sebaik-baik pendamping dan teman kita sampai di sini apa yang beliau ingin sampaikan dalam pertemuan yang singkat di malam hari ini semoga memberi manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته